amahoro y'imana abakunzi bararyo isanganiro ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu kiganiro gice mushikirije mwamaze kubyumva suri ndabaramutse mwese ndabaramutsa cyane kuko hari yaciye igihe tutaganira ariko uno musirejwi mwasuye kubyumva nagarutse nuko gice ushikirije mu gice mushikirije ku makuru mwakurikiye kuri radiyo isanganiro amakuru yabaye ni menshi mwakurikiye amakuru atari make mukagira icyo muyashikirije ko ariko imbere ko dutangura mu nkunde ndayibutse amwe amwe mu makuru twabashikirije yaciye kuri radiyo isanganiro mu makuru twashikije haravuzwe ibijyanye n'abasanzwe bari mu ngo ingo zitaratabura neza ibijyanye n'amategeko akingira abakenyezi y'uko amategeko amaze gutera imbere ivyo ni mu gihe hari ayizi iminsi yavugwa eh, ibijanye n'amabi yafatiye ugitsina mu ngo nk'umuntu arakayanzaho hairuka ko matati hagati yabubakanye nawe muri kino gihe abubakanye umwe rero akaba akiri mu bitaro nawe akaba ari umugabo Andi makuru twashikirije twarabwiye ibijanye n'amafaranga ibihumbi amajana atatu ku muntu yatangijwe n'abadandaza ngo bazoroswe ibanza mu isoko ya gahuni ni muri komini bugarama intara ya rumonge umushinganji w'intwari hagati mu gihugu akavuga yuko ayo mafaranga abatanze babwirizwa kuyasubizwa bitarenze ukwezi kwa ndwi mwarabyumvise muri mu makuru nako twabashikirije mu makuru twabashikirije twabwiye ibijyanye n'uruziruzi bazirugabura amakumi na rumonge na bugarama yose ni mu ntara rumonge aho rugeramiye imihana igwegereye aho mbere hari n'amazu amaze gusenyuka ibyo bikaba byavuye ku bijyanye n'abantu bawuropora nk'umusenyi hamwe na magaraviye nabyo nyine ni mu makuru twashikirije mwarabyumvise n'andi makuru twabwiye ibijanye n'abanyagihugu bo muri karitsiye sokariti aba naho ni ku gisagara ca bujumbura basaba umuhuza w'abarundi kubahuza na leta ku bijanye n'ingingo ibasaba kuva muri icyo kibanza hatarenze mu kwezi kwa munani ibyo nabyo ni mu makuru nyine yaciye kuri Radio isanganiro nayo muri komine ntara rumonge mukuru umutumba kizuka yarahagaritswe by'imfatakibanza mu banga wo kurongora umutumba ibyo rero bikaba byatumwe nuko ari vyo yagirizwa harimo gutanga inzu zitanu zagenewe abahuye n'imyuzurire y'ikiyaga Tanganyika kuri mutumba akaziha bamwe mu muryango wiwe batahuye n'ibyo byago ngizo rero inkuru zimwe zimwe mu makuru menshi mwakurikiye cyo kuri radiyo isanganiro mugira icyo yashirije ko ahari abagabo ntihagwe ibara reka gupfa ibintazi nyabuna nimuze tuje hamwe twubake igihugu twibarutse kuko ijunja n'ijambo ry'igihugu cacu bizova mu maboko yacu twiga urwaruka ndabivuze ndagiye Alo, iri kwimara muhinga bw'ivyuma. Ndabara mukije cyane. Yego, mwiriwe neza. Mwiriwe. Tuganira nande? birikunza paul bamuziza rya wasiwasi kunda kona nyororo w'iburaza kunda kona nyororo w'iburaza yego eh namahoro namahoro yego igicushije ku makuru mwakurikiye jewe ndashima nko guhana abantu bakoze bagize amakosha yego nk'ubu mukuru w'umutumba yafashe agatanga inzu atari guyiwe bakamuhagarika izo singorane yego ese bo kwaba bahana abantu bene abo bakora amakosha nk'ayo makosha nk'ayo mm. birababaza nk'uko ubona yaba bahana nk'abigisha nabo nyine bafata bagateza inda abakobwa nka batatu mugabo bakaguma bigisha nk'abo nyine bakiwe guhanwa ahantu byabereye mugasindwe kubavuga amazina n'aba bigisha bamwe bamwe bazabatera inda abakobwa nka batatu ari umwigisha umwe agoboka kuzaragiye murakoze turabashimiye kondakonda radiyo isanganiro ubundi umwe ku murongo kandi dushaka ubumwe mu gihugu cyacu twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we eh. kandi dushaka ubumwe mu gihugu cyacu umuntu wese arafise icyo e akwiye gukora bavanure n'ugusambura twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu bw'ibihugu isazi bizenze ko iminota cumi undi ku murongo aro aro aro aro mwiriwe mwiriwe tuganira nande Inde? Alo? Halo. Yego akazina. Bazirinya kamwe Evode. Evode bazirinya kamwe muherereye he? Isororezo. Isororezo yego gice mushimwe kumakurike yego. Bora ushikiriro byo iruze bashu. Mhm. Serko usena dikorane bashala. Mhm. Eh. Yego. Mm, telefone kiri. Kiri kagenda mu buryo. Mhm. mu gihugu ico cy'ubwo cyo gusenga sentare eh yego yarakoze cyangwa yafashijwe n'imana abantu b'abaturage bari bahuhutse bahuhutsewe cyane ariko ubundi biragenda neza cyane bose bakamwumvikanisha bagasubira mu mhm. ngo zabo yego yego mbona icyo yashaka ngo ngo nashaka kuvuga byerekeye by'ibarabara ryacu ry'icururizo rya abagiye mm. bakaryubaka bakaritangura nabi buri gihe kuzura haca hagwa byari byose bica birasenyuka iyo sosiyete yego ngo nyese yo mukundiko buri kintu kigatangura kigahera ba misanzu yarimo bari baje kuraba ngo basuzume ibintu bihari bigenda neza bakabwira n'undi mukuru nyine agenda ibyo mabarabara ngo ntasukire mhm. ngo yagiye gushyiraho byamaze gusenyuka yego ubu gutanga akazi katagira ku nzu ubundi ngo murakuzakunzuza bagashaka gukora ubu ngubu turaguwe ntabwo babara dufite muri komini kanyosha kanyosha itara mu ntara yacu reka intwaro babyumvise kumbure ngira ngo ibarabara rizoboneka ni ukwihangana murindire twakihangana wakurakomerewe gusa ku nzira turi n'imifungwa zifunzwe nyine mu gihugu mm, abajejwe babyumvise vote mm, reka tubashimire aho uri hose gendera amahoro gendera ukuri n'ubutungane aho uri hose gendera amahoro yubakire wongere uyavome twese urwaruka rukunde igihugu catwibarutse tuba abashinga ntahe babushitse tuwurwaruka runywanisha bose tuinamenwa mu kubana mu mahoro twese dushaka twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubu isazi bibiri zirindwi iminota cumi n'itanu undi munyoye ku murongo haro haro haro mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza mm, akazina kanyu ebana ndi munezero buriyane ngaha mu kirekura mm. niho nama nkunda kubahamagara nihagarariye ngaha ku cumi na gatatu yego mbo oke mm, icyo mushirije ku makuru mwakurikiye yego cyane twagomba dushime mhm. ukuntu ikigo BBM kiriko kirakura ry'amacupa yego ni ukuri twebwe muganga wacu turabona yuko ajya amacupa mashasha adashaka gushika ngaho iwacu tutayabona ubu turacagurira amavuta kuri tujya du tujya dugogo nyine tukivaho amaroze ubwo ubwo buyoga makinju iki hmm. uko yego hanyuma ikindi nacyo mhm. twagomba gushimira mama burundi nyamicubahiro mm. madame evariste mhm. ugashimira hose kabisa aragakwiye ariko mugabo mhm. asha twebwe iwacu hariho abana bakijya nabi mm. bari bakwiye kijya kigo ciwe nyene bakagishingana mu mazone natwebwe ngaha mu marambi bacu tugashikirirwa kuko hariho abantu ubu bafungura nabi eh, babyumvise ababijejwe ngira ngo kumbure bazohashika aho hantu yego kandi turamukeze mbe uri jamari mayonga yego ndamukirize vianney ah, ubutumwa bwashitse jamari vianney ngenda ku mana ubutumwa bwashitse yego ndamukirije n'abandi bose ngaho muri studio bumvise ndi kumfasha na Eric w'Imana yego abo ngaho mukirekura natwe tukaba tubaramukije twese mugira iteka n'ijambo batama bacu turabashimiye namwe kubonanya mutwumviriza sawa ubundi mugiye ku murongo no alo mwiriwe neza tuganira nande halo turi tuganira nande ni emabure rubanga emabure muherereye he muherereye he ga emabure ibubanza ibubanza yego igice mushikirije ku makuru mwakurikiye ntigice mushikirije ku makuru mwakurikiye yace kuri radio isanganiro yego nabonda kurata ndabumva ndabumva mhm. sindi ko ndabumva neza umukenyezi agize iki agatelefone emabure karabyorosha cyo mwebwe mwese mu gice mushikirije muze muraba neza kuri telefone twanyu mudufashe neza kugira ngo ibyo muri kubadushyiza dushobore kubyumva nabo twatwumviriza bumve neza icyumviro cyanyu ubundi munywanyi ku murongo alo mwiriwe akazina kanyu n'aho muherereye ni nesitori bwenyuze resitora ubwenyutse ikaruse yego bwica umushikirije eh, rero nashaka ubuteza cyane mama burundi hmm? ku gashimwe yaronse yego ariko nk'uko uwo mugenzi wanjye ahekeje kubivuga mhm. hirya no hino mu gihugu hari abana mu by'ukuri bagifungura nabi hmm. bakwiye gushyigikirwa yego eh, nibaza ko iya kigo y'uko yogerageza akacagura cyane yego kikagera kure kikasukira benshi bashoboka yego eh, kuko hariho abantu usanga badafite ababavugira mhm. ariko nko mu gihe cyoca nko ku ntara ku ntara n'imiburiburi mhm. usanga benshi bashoboka bashyikiriwe murakoze murakoze namwe twizere ko icyumviro cyanyu ababijejwe babyumvise kumbure maze urabengera icyo kigo bagikwiragiza mu ntara zose kugira ngo abo bagifungura nabi nabo nyine kumbure bashobora gufashwa cyane cyane turabashimiye halo nyabihange mwaro iyo ndabarye alexi nyabihange mwaro yego ku na rimwe yego ni amahoro amahoro yego igice ushije ku makuru wakurikiye icyo ntushyikiriza ni bijyanye n'uwo mugambwe sentebe aratogwa yego ukuvuga nyakubahwa bwana piyeri nkurikiye ejo yaravuze ngo ingurwane ngo ziri mu mugambi wabo yego burya n'ubuhendo ntibabe bareka kubesha abandi cyangwa abamurikazi tubaciye ubwenge eh, ni ukuri ni ukuvuga bijya bintu mm. nimba bajya abantu bangahe ngo barasinye mm. mhm. eh, ngo nabo ngo bamukunde bajya n'abariko barakoresha reka kubesha ndakubesha ngo ni ukubesha ngo ndonke inyungu iri alex urafite ibyemezo kubera ko ariko arakoreshwa umviriza ndakubwira nyakubahwa bwana gato kwasanga avuze ati Mm. amanama yose twagiye dukora yose twagiye tuyakora turi kumwe umushyikirangantego yarabiye ati baba abo bantu twari kumwe yego utumva ari ukuntu kuri ikintu cyose wokora ukagikorana n'uwo mugisangiye mu mm. nyuma agatagaruka kuvuga ngo waramudungumye waramuhinze kandi byose mwarabikoranye eh kumva urumva biragoye ibyo eh, mu migabo ni bimwe n'amamvuga n'ikibazo turi yansize parandeye rero urumva bajya abantu bariko barakoreshwa ntituri mu mitorakanwa mm. urumva bijya byo kuvuga ngo ngwane ni mu mugambi wabo ikada ikada bajya abantu bariko bakorera ku bintu bahawe eh. ashobora kuvuga gute ngo ngo yarabazurumye kandi bavuga yuko inama zose bazikoranye ngo tugaruka kuvuga ngo ngo yarabazurumye hmm. reka tubyihoze kumbure wowe <coughs> bene byo bazora bigere babitunganya bazobivugana zana naho rero eh umviriza rero bwana munyamakuru ahandi naho ndaguhera akarorero kihuse akanyaruka yego twebwe hari ukuntu waba waswanye n'umuntu cyangwa waba ufitanye n'ingorane n'umuntu agaca arungika akana gatoya kakaba ariko papi yagibuka ko wagira ngo ugakubite bamwe mufitanye ingorane bagaca bazadubuka yego urumva urumva baba bakoresheje ubwenge kugira ngo baronke ukuntu bagufata yego none ikindi cya kabiri naho batavuga ngo ngo seneri ngo barayihagaritse urumva ngo babonye ngo bo twanangu ibiki n'ibiki none bayihagarika aha bari bwakudutana cyangwa imwe ngo bacane hmm. iyo baba bari bamaze gukubitana hajya yari kudende yari kubivuga bikumvikana mhm. noneho byahanya kuva kwa bwana piyeri nkirikiye yamabeshya ibyo agendekanya ibyo ndi kundamwumva ahubwo uramubeshe ntabesha avuga ibihari hmm. hariho abantu abapolisi bagenda barasa abantu bagira mugabo mwebwe amamenyeshamakuru mu mubaze reka mm. avuga ngo umupolisi yarashe umuntu ngo yagombye kumwikiza ngo yagira amwatsi mm. inkoko ibyo yabivuze agake nta karega gatatu yaba amaze kubivuga kumbura igihe niyo makuru nabo mm. batoje baba bahawe ashyikiriza amakuru aba yarose nawe yego mbiza kubwira bwana munyamakuru yewe hari umupolisi yigeze kurasa umuntu turi kumwe ngaho mu bice byo mu byiza yego mugabo bavuze ngo bamubata yashatunguye abanje ku mwaka impuhu mm. kandi atanku ya mwaka yabaye bugombe kumwati mwaka ikinga babaye buri gwanire mm. rero ataba abona yuko bitakunda gacira murapa rero aho icasimbizwa ku bijanye n'ibizagateka kazi nta muntu aba bagiye hanze ngo baca bankakwicana ngo nabo bamwe muri bo babonye mhm mbe bwana munyamakuru mhm. umuntu yicarana n'uwo bafitaniye ikibazo canke yicarana n'uwo badafitaniye ikibazo arakumbura bemere mm. bicarane bwana munyamakuru umuntu mm. yicarana n'uwo bafitanye ingorane nawe uwo muba musanzwe mukundanye nta bindi n'indi muganire mwumva bari turagushimiye alexi bemere bicarane bicarane abafitanye ibibazo murakoze namwe mubw'ibyo mutanga n'ibyo musigana amahoro meza y'umuherere mbe muhinga bw'ibyuma hari muhinga bw'ibyuma hari erike uwimana ati turashyira mu turimbo twirukana amashetani ati yabaye menshi mu bantu yabyumvise ni kuza murasenga namwe ahubwo alo alo radiyo isanganiro undi munyeye ku murongo alo alo alo ndabumva eh, ndi mwimana ya kita joseph joseph umuherereye he mberereye bukiranyana mu ntara ya kibitoki yego igice bushije ku makuru mwaka nanjye nagira icyo nshyikiritse kuri aya makuru umuvugizi w'umushyikiranganje w'intara hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yavutse mu by'ukuri ko eh. ibibazo biri mu mugambwe sene biri hagati mu mugambwe mhm. ariko turi ko turaraba siko biri vema ikibazo kiri hanze y'umugambwe eh. ko turaba ibyabaye demire disi kuntu mhm. basamba umugambwe efunere n'ubu birabonekana yuko bashaka gusambura umugambi wa nk'uko aba bashatse kugumuka mbere bagumutse babishyikirije yuko mm. hako umugambi wubandanya ubaho batarimo utuma ufatwa burundu mm-hmm. ni ukureba abantu bari barakoresha mm-hmm. kuko amakuru twese turayamenya aba bantu naho bavuga ngo basize abanywanyi kuko mm. n'umushyikiranga uyu muvugizi yaravuze neza yuko abo bantu ngo bafise abanywanyi babashyigikiye bakabashaka abafise ababazo mm. bahagaritse ibikorwa by'umugambwe kugira abo bantu ntibashyamiranye none turi ko turaraba ese twereka abashyigikiye ako kagwi k'inkorabara bantu icumi gusa n'ubu mu ntara joseph yakora avuga ibijyanye n'umugambwe senene ariko rero ibyo bari kuvuga ati abakoreshwa nibaza ko atabyibuze baba bafise gusa badushikiriza nyine uko wumvise ayo makuru kuko uko turaca imanza hano mwiriwe neza hmm, akazina kanyu emabure eh, ego ego nagomba kubaza uh-huh. uwo mukenyezi yagiriwe nabi umugabo yego uyu mukenyezi ngira ngo mwarabikurikiye amakuru ingene byagenze yuko kumbure ihawe nyine mu kayanza iyo byabereye yuko ababijejwe umva ariko arabikurikirana yego ni byiza byerekana iterambere rihama yego hanyuma ibindi birobaneye aba muri senere biraboneka cyane ibibazo biri mu mugambo yego ahandi abo bagabo nabo biyohoye barumvise nk'uko basa kongera kandi icumi Ego Aimable nizere yuko kumbura bijejwe mu ntwaro bazokwiga baraba amategeko icyo avuga hanyuma uzo ubona yuko atatunganijwe kumbure azobana yitura inzego ndabashimiye Aimable Ciao Ijuru ryiza Ubundi bunywe ku murongo Allo Allo polinari buhiga mu rutonganikwa inde apolinari buhiga mu rutonganikwa apolinari buhiga yego eh, igihe cy'umushikirice uwo mugore wo mu kayanza bamuhaye igihano nyabaga icyo gihano urumva ntitumva ko abajijwe intwaro nyamutekano numva aribo bazora abageneye ingene bamuhana kumbure niba bariko barayikurikirana eh, umugabo wiwe eh. ibyo bice bijya mu nzego z'ibiraba hmm. yego oh. alo nakumva yego mu bisanzwe rero nk'aho iyo sentare yo ngaho mu kayaga mhm. iyo umusomero ubanza abona rubereye eh, amategeko aca akora ikosa ikintu cyose umuntu akoze haba hariho igihano bihuriranye bashobora amategeko ica avuga twizere ko rero mu mukenyezi abijejwe bazoca baraba amategeko ica avuga rego turabashimiye namwe ya Pauline isanganiro ku isazi ibiri zirenze ku mirongo ibiri n'umunani ibiganiro ni ayiwanyu ni nako ikiganiro ni gico mushikirije ku makuru mwakurikiye kuri radio isanganiro Eric Wimana turacari kumwe mu ngabo y'ivyuma kino iganiro mutiramenye na Jean Marie Mayonga mwese rero madamu hawe ikaze mu gico mushikirije ku makuru mwakurikiye ayo barashitse ku nyota n'ingene mwayumvise ko twigarukira tubone kwivyo twaciye mu bibi ko. urakoze kujya ku murongo alo mwiriwe neza mwiriwe bya mm, tuganira nande muraganira na muhawe nayo meritusi bataziranya muranzi mm. nkaba ni ngaha mukinanira meritusi mukinanira yego ni amahoro neza iwanyu ni amahoro n'ukuri turashima aho ni byiza cyane gira icyo mushirije ku makuru mwakurikiye yego je nagira mvuge ko aya makuru y'uwo mudamu yashwanye n'umugabo wiwe yego ibisanzwe hari ukuntu ubu hariho amashyirahamwe abagore ugasanga bahurikiye mu mashyirahamwe mm. rero mu bisanzwe iyo mwubakanye n'umugore muba mukwiye kumvikana kugira ngo ajye mu ishyirahamwe mubizi na nyiko urabona ko bapfuye amafaranga avuye kugabuza mu ishyirahamwe rero mm. n'abagabo nabo nyine hari igihe usanga atabyera ngo tugasanga nk'uwo nawe nyine mm. hariho ukuntu uwo mugore yagiye mu ishyirahamwe mugabo umugabo nawe atari yabikunze neza mu by'ukuri nabo bakira urubanza buraba neza burya n'uwo mugabo hari igihe usanga atera ngode mhm. mugabo ariko hari ukuntu umugore usanga yagiye mu ishyirahamwe ugasanga aragukwegeye yego ugasanga agiye mu ishyirahamwe aguranya amafaranga wowe utabizi eh? ugasanga wuhindukiye kuriya. rero mu by'ukuri naho bashwanye uwo mugore akatagirira nawe umugabo wiwe mm. ubutungane bukwiye kubiraba neza mu bisanzwe umugabo yarahohotewe ariko n'uwo mugabo ntawuzi yuko nawe nyine atari mu makosa butiriwe muri make abubaka nyiri ukuja bavugana ukuri babwiza ingene bigenda mukavugana ukuri muba musanzwe mwubakanye umugore agiye mu ishyirahamwe nawe ukamufasha kugira ngo kuko amahera akuye mu ishyirahamwe nawe barahindukira akagufasha yego ngubu uwo mugabo yacu avuga ati rero ko madamu wanjye avuye mu ishyirahamwe reka ndamwengenge buke buke kuko ayo mafaranga bari kuyagabura muga akagenda buke buke umva ashyiramo ingufu rero ashyizemo ingufu urumva umugore nawe nyine ko yashyiramo ingufu eh. umva byaciye bigora ariko rero niba n'abagore bagiye mu ishyirahamwe bakwiye kubyumvikana n'abagabo babo kugira ngo ntibaze gukwega induru mm. yego turawushimiye merito yego nkongera nkashimira umuramatari w'intara ya rumonge yego yatunganira igihe abantu bari bahawe ibibanza bakabaka amafaranga atacyo barabona eh. urumva ko yavuze ati ntibabasubize amafaranga yabo eh, ndamukenguruke kabisa kubona bavuze ati babasubize amafaranga twabo kubera atacyo barabona icyo bari bagomba kubaha ibibanza batari bwabibona ni umushinga w'intwaro hagati mu gihugu yego yego yego mukomereze aho kwisanganira turabashimiye natwe yego ijoro murakoze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 kwiyongera ku minota musanzwe mufise yo guhamagara fyonda kanyenyeri amajana na mirongo ine na kane akadirisha mushiremo igiherukabanga canyu kugira mwinjire muri eco muca muhitamo gatatu kugura amayinite hama kabiri uduseke hama muhitemo gatatu liberte muca muhitamo agaseke kose mwifuza kwigurira canke kugurira umugenzi mwumva mutokoresha ekokashi mu kugura uduseke twanyu twa liberte ntimusubire guhangayika koresha eco mu kugura uduseke twanyu twa liberté mufite maze mwirongera amaboni mbega yemwe kuki dufuza radiyo isanganiro ku isazi bibiri zeru makumyabiri mirongo itatu n'itatu buri munyawe ku murongo aro aro mwiriwe neza ndagize mwiriwe yego akazina kanyu naho akajwi na kamenye ni butoyitoma butoyitoma ni amahoro ni amahoro yego ikirungu ni ikirungu eh, muri komine nyabikene mu ntara y'abigi yego yego ni ukuvuga ku bintu bijyanye n'amakuru eh, ujya murongo wa mirongo umunani n'icyenda n'ibice kambani bitatu cyangwa n'indwi eh. ujya murongo ujya muri ino minsi ntitubumva neza ni ukuvuga turashongonoza mbere bikajya n'igihe utirirwa urumviriza kubera ijya mirongo yindi icamo yego nicyo gituma kenshi na kenshi mudakunda kumva ngira icyo kikirekire kuko iyi radiyo simero ndayikunda rwose yego rero bwana hari ukuntu hari ukuntu twumvise yuko nangahe uwo mugihe hariho abantu bamwe bamwe hamba nk'abarezi baza baragoba ibyo baragiye mm. ni ukuri kabisa ibi bintu byo gutera ibitwarire abana ni ukuri nyine biragishibije mhm. eh, biragishibije turema aba bantu barakwiye guhanurwa mbere bagahanwa bishobotse kugira ngo n'abandi bajye batinya ibyo urimo uritegereza nk'ivumwe ryateye mu gihe cya none uri kuraraba urimo urayaga na twebwe nk'abantu b'abajehe twabonye ibyo hambere mm. indero yo hambere nyine yari imeze canke umwifato w'abarezi hambere ko wari umeze mm-hmm. urabye hagati mu gihugu hose abasore n'inkumi ngene bimeze ni ukuri kabisa ntibatanga impanuro zikwiriye kabisa hmm. abafatwa n'ibyo babahane kuremare igihugu cyaringiwe kabisa n'imana irimo irabika ibyo bintu hanyuma rero ndugura ngo ibyo bintu igisigaye hajya amakuru ujya mu kindi kayanza sinayumvise neza kubera kuko ugera radiyo usanga hmm. uko uwo murongo ntuvuga neza eh, abahinga babyo babyumvise bazorengere ku muri babitunganya mushobora kuza eh. mubikurikira neza yego mukenyezi nawe uko biri kose baramuhanura mm. hanyuma rero murande kuri radiyo sanganyiro uwo murongo Prima bajye bigore barabe bajye batume muraba uburyo bwose bushoboka nyakubahwa murabishoboye ndabizi kandi muradukunda mbega mu ntara ni intara ya karusi no iyi ntara ya ruyigi ya ruyigi mu ruyigi eh, aha mu kiyaya cya kumoso ya mpungwe mujye ku ijana na rimwe naho ntibikunda hariya ah, n'ubu ariko ndahumviriza hariya ruguru kujyana rimwe ni ukuvuga ujya murongo ufatira kuri antene zo hiyo kumbure mu bya rutana n'akantu mm. kadafata neza ngo iwacu twumva ikintu cy'ikiyagayaga cyane mm. twumviriza neza ko urya mirongo mirongo umunani n'icyenda ufatira kuri birime ujya niwe wadushorera ngaha muri iki kiyaya cya kumoso kuko uwo musozi wa mpongwe mm. urebye kumena nyabitsinda uratugora rwose kugira ngo twumve ayandi maradiyo murakoze muhinga w'ibyuma abahinga babyumvise bazongere mukomere murambi kuri radiyo samira nyakubahwa mugire ijoro cyiza namwe wese hamwe nyakubahwa radiyo isanganiro Halo. Yego. Akazina kanyu. Nikawa. Yego, mwitwa bande? Eh, Sindi ko ndabumva neza telefone iri kwivuga nabi. Eh, mm, akazina rero tini muri bande? Akazina? ngenda kumana. Ngenda kumana. Gerard. Gerard muherereye he? nkaba ndi ngaha mu gihosha mu gihosha nkaba ndi ngaha mu gihosha yego gica umushikirije icyo nagomba gusubiriza ku ujya mu kiganganzira yavuze mhm. yuko umwana atashobora kwandikwa hatabonetse yego bijya rero mbona umenga biracagoye kiko yavuze ngo ngo bubadisha inkumi mm. burya inkumi bivugisha ibintu byinshi mhm. kuko kuko iyo umuntu bamaze kumukubita arashobora kuvuga n'ibyo atumvise kandi imana yohava bamaze kumukubita iyo nkoni yego yohava adakwangiriza n'icyayi muteye kubera inkoni zigize ibintu byinshi hmm. aro ndabumva ndabumva rero rero ikintu uvuga yego aha mu burundi akenshi duha nk'imfashanyo yo gupima ibipimo byerekana ko umwana ari uwamubyara niba atari uwamubyara yego kandi ibyo bintu byofasha ibintu byinshi ntawe uba agikira kwihakana umwana uba yamubyaye uwo mwimira rero hajya rero umunakana umwana aro ndabumva ndabumva yego hajya rero umunakana umwana njyawe bivanye n'ukuntu agira kubona umukobwa n'abantu benshi ntabwo azakiranye n'abantu batatu bane bumva rero akaba akabakinnyi barigiye wumva ntashobora kucyakwirinda rero leta y'ikiringo gusaba rero umushyanga nibadufate batuzane bigatuma imiti kugira ngo babone umwana ari kwawe yego atari kwawe tugiye dukunda gusaba n'umushyiranganje rero bijya yavuze urumva rero nibaza yuko bituma bijyanye n'ibihe byiza yego ni uko murakoze hejera yego turabashimiye mbwije urugwiza eee turaba murakoze namwe abatwenzi ewe umutwenzi urakitse nidukubita agatima mbembero tugarura umutima bibi ari radiyo isanganiro ikiganiro ni gishyushyikirije ku makuru mwakurikije kuri radiyo isanganiro hano nyungabo alex alex nyabihanga ego duga kwijana kandi bakora genda kwerekeye ku sonere ndetse batamashaka y'ukwiba mm ni ukuvuga rero ari ahantu narorereye ku telefone bijyanye n'ibindi ku rubuga ni ukuvuga rero umugabo ushinzwe kudede ni kubari yego ibyo seneri zabaye ibumbira nibyo seneri zabaye ibumbira ati bose barunze ibintu bibiri ati rero waza ntabyo muri ati ikibazo nawe kwaza Nabi mugenziwa ibyo ni byo nibone nazo kibazi nabakorera kubaje kugira Alex telefone sindi kunda kumva neza ko bivuga nabi ntituriko turumvikana Alex Telefone sinzi aho muhagaze numva ko bitameze neza radiyo isanganiro ku isazi ibiri zirenze ku minota mirongo ine n'umwe tubona twakira abanywanyi mutubwira amakuru y'uko mwakiriye amakuru mwakoreye kuri radiyo isanganiro tuje hamwe twubake twese uko biri kose tuzokwamana kuko turi bamwe twese nakari nibagira nibanda niduhame rero kahise kabi dusanganire kazoza keza urukundo n'imbabazi bituranye kuri twese ingeso yo kwinubana uw'agaciro agateka akazina muntu hama twige kwihanganirana umuntu kubahana ntihagire uwukumikwa kubera ubwoko bwiwe mureke yitagadure afatikanye n'abandi mukuru mu buzima radiyo isanganiro bishyikirije alo hano mwiriwe mwiriwe mwiriwe cyane tuganira nande ah, na diyomede muri sare diyomede mu isare yego yego bashyikirije ku kibazo cy'umugabo musene twebwe twihweje turabona ko ata kibazo kiriya mhm. kuko ni mu rugo umugabo nawe afata itegeko mu rugo kandi abana ntibigera barengerera abana mm. amatuje tucye kibazo ndibaza yuko icyo imigambi ikoranye cy'amashengero nyakubahwa mukuru w'igihugu yaravuze neza ati iyo umuntu yitangurije ishengero mm. akaryinagurira n'umuryango wiwe mm-hmm. abazanye ntibashobora kumukura agenda ndibaza ko ciyinzu yashikirije mm-hmm. rero ndibaza yuko no mu mugambi twiza kuba gutya mm. umutama gato se ntibamureke mm-hmm. kuko yagwanye kuva kera igwanira ibyiyumviro byo bya politiki yego kandi baza yuko avuga ko haranira ineza y'igihugu n'abenegihugu mbese mhm. urumva abantu baharanira ineza y'igihugu bagaruka bakaba bari barasamburana kandi bose bavuga ko baharanira kimwe mm. rero ko bavuga ko umugabo senere ufise akajagari babanagwana baracafuma yari abagabo bashika mu icumi ati genda mu ntara muvukamwo mwegeranye n'abanywanyi barabe ko bafite n'umwe yego ico nacyo coha inguvu cawe kaha inguvu umushikiranganji kugira agire ico afatiyeko mm. nandoho ndikeka ndizera yuko naho bavuka ko itoshoboka ko baronka n'abanywanyi icumi mm. kuko mugambwe n'abanyagihugu siwa abantu kandi nagwasaba batatu umugambo si wanje ndibaza mu ndinganizo y'umugambo cy'amategeko y'umugambo ntunganyarugo ibyo babivuze imbere y'ikoraniro ry'abantu bose bari kumwe mbega utangaza twebwe abanywanyi bato bato mu gutora amategeko mu koraniro risanzwe abo bagabo nyine barimwo mm. ndibuka ko wigeze gusoma nk'izina ry'umushingamateka niba ndavuga izina yego iyo ari mu bantu bagira gatatu batora amategeko mhm. mugabo nawe ari mu basinye ko bitari bimeze neza kandi mu mategeko yarimwo mhm. natwe tuvuga ati ibyo bintu numva ari ibidasanzwe numva ari nk'inamico yego ahubwo umushingamateka agato rwasa ahubwo ntarabe abakure burundu umugabo seneri mhm. bareke gutera akajagari no gutukisha umugambwe mm. nicyo cyumviro numva coba mu ntunganya ari ubwo bw'umugambwe seneri yego eh, murakoze nicyo cyumviro karadushikiriza iki nacyo ntarabe mm. ahagararira neza yabene mugambwe kugira ngo ashishe urubanza ruri mm. kuko turabona ko ma facebook burya bandika ntabwo ndumva ubashyigikiye ati twebwe dushyigikiye abantu icumi tubasabye ko umugambi senere uri mu laterali oya nta muntu n'umwe aragira ashyikiriza ati twe turashyigikira uwo mugwi none twoba gutanga abanywanyi boza kurwana babakura he mm. kandi noneho iby'intambara zarahagaze mu gihugu ntibadakata umuntu n'umwe azosura kurota avisha amaso uwundi nk'uko umutama wacu nyine icyubahiro umukuru w'igihugu y'u rwanda duhanura ati ntihagire umuntu yifuza gukora amaraso asesa amaraso y'umwenegihugu twese ubwo tube umwe tube umuzani utekera amazi kugira ngo bikunde igihugu tugere muri demiri karani tugeze ahantu umuntu wese aba mu paratizo mm. rero akajagari ndumva yuko bufata nk'ijya bafatiye divantisi abatemera kuyoboka indongozi zatowe bigire bashinga ubundi mugambi kuko ibyo byoba byiza kurusha ibindi byose murakoze turabashimiye mbw'ijoro ryiza kera twasangira byose nta muryano wavurwa twamye turaba mugabo umwe abagabo b'ukuri twese turi bamwe twose rimwe dusa nk'iyaga n'agahiye yemwe turabavandimwe halo radiyo isanganiro halo ego ego ndabumva halo halo ndabumva ndabumva tuganira nande ndabumva ndabumva munywanyi akazi kanyu akazina akazi na kanyu witwa muraramana inde eric muraramana muraramana muyize ngo bashyikirize yego icyumviro cy'abanyarwanda hmm. uhoraho umutekano mhm. kuri kujya ku bintu by'abantu babyara bakabura abantu sindiko ndakumva munywanyi sindiko ndakumva nta buryo na bumwe ndabumva duka ku ijambo nta buryo na bumwe igana ingana ku maka yego duka ku ijambo suri ndabibutse abanywanyi nababwiye ni muze muraba neza telefone twanyu kugira ngo muze muratubwira ibintu tugane twumvikana kuko iyo muri ko muravuga kuko sije muri ko mubwira muri ko mubwira igihugu abarunda aho baherereye hirya n'ino muheze muze mufata neza ubutelefone twanyu kugira ngo ibyo muri ko murashikiriza dushobore kubyumva tuganire tuje inama n'ingingo twumvikana ubundi munywa ku bageze mwiriwe nyakubahwa mumenyesha amakuru mwiriwe neza mwiriwe neza akazira kanyu nitwa odasi nyabiraba odasi nyabiraba eh, nk'uko bisanzwe nyakubahwa mumenyesha amakuru mm-hmm. nk'uko badushyikiza ku kibazo kijyanye no senete mm-hmm. ni ukuri nka twebwe abenegihugu eh. turabona neza ijana ku ijana yuko aba bantu icumi nuvuga ko bari kubakoresha mm-hmm. kuko twebwe nk'abanywanyi kawaida bazwi umugambi senete mm. barabahamagara hama bagira icyo bashikirije nibarekura amanama y'umugambwe akorwe nk'uko bisanzwe hanyuma urutaro rugosora abo bantu cumi turabe icyo ijambo baba bafite mu mugambwe mm. kuko nk'abanywanyi b'umugambwe seneri kawaida abo cumi mu gihe bakuwe mu mugambwe n'abanywanyi ntituba tukibemera mhm. twebwe nibaza yuko umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu narabe akora igikorwa kibereye n'ukuri mm. nk'uko hari umubyeyi arakora bigashimwa turabizi na nyakubahwa umukuru w'igihugu agira icyo ashikirije kuko abo bantu cumi bateye akajagari mu mugambwe umva bagomba no gutera n'akajagari mu gihugu mm. eh, icyiyumviro cyane kikaba ari icyo nkaba ngize amahoro turagushimiye odasi ritazohera twicyuye undi munywanyi ku murongo hano niyo ngabo alex nyabihanga ngabo alex nyabihanga yego nduga ku ijambo hari ibishasha mugira mu kirere nduga ko mm. bijyanye no kwikutira bameze nk'iki bavuga mbega mhm. bwana munyamakuru mm. ashobora kuvuga gute ko twikutiye uyu munsi umunyagihugu akoresha ibidakoreshwa ku ngufu akoreshwa ku ngufu akoresha ibidakoreshwa ku ngufu mm. ndaguha akarorero kanyarutse ikijya gikora ntiguruka kubera mu maramba benshi batugiye nko ku ngufu amabutike yarugagwa bagenda hariya mu gikorano uko ni ukuri wowe uragitohoza aho mu maramba cyangwa hari iburinga aho utohoza ngaha mu kiyaga ya mbere uwo ari we wese akora iburinga cyangwa mu maramba bajyayo ku ngufu tukaca simba igihe nka simba kiganza agaheruka kuvuga ngo mwana wanjye ngo ntihagire igihugu byo gukora iki parafera ngo n'umunyamahanga mm. aho hari ubwo bwegeye wari uri gukurikira ku imodoka bwana munyamakuru mhm. uyu munsi iyo ahaba hakoraniye amakoraniro aho atanya hariya naho nyine umuntu akajya kwa kujyayo ku ngufu nkageho ubwanjye barigeze kunkura ku kivi ndiko nikorera mu mwonga ariko nikorera akabyuka mm. ngo ugenda hari aho abirukana kapya ariko birabera mm. ahambere hose akambere ndaguhe n'umuco byari ibiro byariko bibera kuri barabara rija muri nyarusange ibi byose ni barabara emine bizibiri yego byari ibiro byariko bibera hano uturaba mm. kukuba umuntu ngaha akurubibe rwa komine na kayonse ukuru urubibe rwa komine nyabihanga na kayonse ugakura umuntu hajya ukamujyana ngo nagende kugirura hariya uraba ibirometero bihari uko bingana yego wowe tuvuga ngo uko kwikutira ubwo bwigenge biri hehe mm. uyu munsi unyonga icyuma ikikaze kiriya ngo ntari kuriwe gusuka asa nk'ariya ngo ntari kuriwe gusuka asa nk'ariya mm. abo bukwake kwikukira uko kuri hehe yego ndakumva umunsi umwe w'igihugu ntaronka iby'amategeko amenya urashobora gusa ariko nkatangwa ibi cyangwa biriya mm. mama wanjye ngurubu cyangwa iriya wowe abandi bakabironka mugabo wowe bakakwima ngo ni ukuri gushaka uriya cyangwa bakwishyuza cyangwa mm. kuriya mm-hmm. none bwakwikukira uri hehe ye nimba nonzo wa nizizizwa ifaransa yari wanjye ntayigurisha n'uwo ari we wese niyumviriye mm-hmm. uyu munsi bajya banyonga amatinga bana banyonga amatinga ibijumbura bava nyabihanga cyangwa bava muri nyarusange bamurambya babugarama mpaka na za burinda ariko abatumanuka ku mivanga dore uko kwikukira ku mvira umunsi ugomba kujya ubujumbura n'ikinga ugomba yuko utarara mu gahinga ubyuka saa cyenda y'ijoro cyangwa saa kumi uva ino muri komine nyabihanga aho n'imiburiburi wazindutse ucushikayo n'imiburiburi saa kumi cyangwa saa kumi n'imwe wabyutse ibindi saa kumi cyangwa saa cyenda wumva bagenza umwanya ungana iki mugabo kera utaharenza amasaha atanu yego cyo cyo mbaruko kuyikurikira rero yego alexi ndabyumva alexi turagushimiye namwe ndabashimiye muda muduha ijambo buke byo kumenya kugenda murahawe ikaze kandi rero kandi rero bwana munyamakuru mhm. bariya bagabuye rusiri bariya bafite ndi ku mana mhm. mwari mukwiye kuzamura batumira ibibazo bimwe bimwe duhora tubatumira yego barabikora ariya batamana kuzamura bapimira tube barize ibibazo cyangwa mm. bajamura mupimira kuwa mungu mu kiganiro cyo ku nama hajama mm. muduha ijambo tukabaterefona tukabibariza ibibazo bimwe yego mugabo mm. bo baramura batumira bakavuga bakiyigisha ngo twarikukiye hikukiye bajya bashinga amategeko bajya bavuze yuko ntanyazi ikindi rujumbura cyangwa ntanyazi muti rujumbura cyangwa porobugu oya bajaji bajaji turagushimiye bajaji ngo bicuki nuko mubwire ijoro ryiza rero namwe namwe mubwire amahoro ku mutima no ku mubiri no ku mugabo murakoze cyane abamenyeshamakuru bose bararyivangana ati mwiriwe babyumvise ubutumwa bwashitse muti kabanyana atubwire aho urara n'ahagizeze cyane rwose ubutumwa bwamushikiriye nuko rero nshuti bagenzi mwese mwagisha umushikirije ku makuru mwakurikiye cyo kuri radio isanganiro ariho tuguje ikiganiro cacu no munsi gishishikirije muhinga bw'ivyuma ko mfashwa na Eric Uwimana uno musiganiro muri muteramanye na Jean Marie na ntansuye gushimira bose bagize ico bashikiriza ku makuru bakurikiye ya kuri radio isanganiro nkaba suye kwifuza mwese kugira ijoro ryiza mwandanye mutega amatwi ikiganiro cyo kuri radio isanganiro Bye.